Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Pārdoms lielā gavēņa 4. un 2. dienā. Jēzus aizēja viņu guļām un viņam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels? Šodienas evaņģēlijas fragmentā mēs sastopam Jēzus pie Beceta dīķa. Tā vieta drīzāk atgādina lielas slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Tur gulēja liels daudzums slimo, aklo, klibo un paralizēto, un tur iegāja Jēzus. Tas ir ļoti interesanti, ka Jēzus vienmēr ir tur, kur ir kāda problēma, visur tur, kur kāds ir jāatbrīvo, vai tur, kur cilvēki ir jādara laimīgāki. Mēs vienmēr tur viņu atradīsim. Bet farizēji domāja tikai par to, ka ir sabats, viņa nepareizā ticība nogalināja garu. Nepareizi bija viņa uzskati, nav neviena kurlāka par to, kas nevēlas saprast. Brīnuma galvenais varonis slimo jau 38 gadus. Viņam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels? Viņš jau ilgāk laiku centās, bet nebija sastaps jēzu. Beidzot atradās cilvēks. Piecas no jums piepildīja mācītāja balss, izsakot vārdus. Cerēs ņem savu gultu un staigā. Tas notika vienā mirklī. Jēzus balss ir Dieva balss, arī vecajā paralizētajā cilvēkā, kas jau bija noguris no savas bezcerības, viss kļuva jauns. Vēlāk svētais Jānis Kristāms teiks, ka becatras dīķī, slimie tik dziedināti miesā un kristības sakramentā atjaunojas dvēselē. Tur tas notika tikai dažreiz un vienam slimajam, kristības sakramentā uz visiem laikiem un visi. Abos gadījumos dieva spēks atklājās ūdenī. Vai bezpalīdzīgais paralizētais pie dīķa tev neatgādina pašam savu nespēju darīt labu? Kā vēlamies risināt pašu pārdzīviskās lietas, vai neredzi katru dienu ap sevi bariem paralizēto, kuri daudz dara? bet nespēja atbrīvoties no savas slimības. Grēks paralizē, saista, nogalina. Mums vajag pacelt savus acis uz Jēzu. Tas ir nenovēršami, lai viņš, viņa žēlastība, iekļaudētu mūsu lūgšanas grēksūdzes un gara atvērtības ūdeņos. Tu un es varam būt mūžīgi paralizēti, vai arī kļūt par gaismas Apostolia und Regia. Kad grēkojam, mums nav līdzības pašiem sev, jo Dievam nav līdzības grēkam. Bet ja mēs neesam bez grēka, vismaz tad būsim līdzīgi Dievam, ka mums nepatiks tas, kas nepatīk arī viņam. Svētais Augustīns. Baznīcas durvis vienmēr ir atvērtas Tā ir Jēzus māja un iesaicina. Ko Jēzus dara ar ievainotiem cilvēkiem? Vai viņš rāja? Viņš to nedara, bet ņem viņus savos apskāvienos. Un tāda ir žēlsirdība, Francisks. Jēzus veica tādas darbības kā grēku piedošana, kas atklāja viņu kā pašu dievu pestītāju. Daži jūdi neatzina cilvēku tapušos dievu, uzskatīja Jēzu cilvēku, kas sevi dara par dievu, un notiesāja kā zaimotāju - katoliskās baznīcas katehisms. Palūksimies! Tēvs mūsu, kas ir debesīs, svētīs, lai top tavs vārds vērtāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes Mūsu dievs šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen! Pārdomās dalījās Tevs Juris. Ooh. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Lai gan Radio Marija Latvijas saturs klausītājiem ir pilnīgi par brīvu, radio uzturēšana ikdienā nevar būt bez maksas. Klausītāju brīvprātīgie ziedojumi ir vienīgā iespēja, kā sekt ikmēneša radio uzturēšanas izdevumus. Arī tu vari kļūt par atbalstītāju un ar savu ziedojumu piedalīties šajā evanģelizācijas misijā. Lai Dievs tevi svētītu!